Би эцгээс ертөнцөд ирсэн. Бид хин ертөнцийг орхиж эцэг руугаа явна хэмээн айллаа. байх болтугай. Таны амьс үстэй хамт байх болтугай. Юуханы эвчсний дагуу цэ мэдээний ариун талаас мөн шүнжлээ. Эзэмийн сурч авлаа тань байх болтугай. Толооногийн эхний өдрө буюу тэр өдрийн үдэш шайнаар шайнарын юудэчтэйс айснаас хаалгаа түгжсэн байв. Гэтэл Есүс ирээд тэдний дунд жогсож тэдэнд амрамаглан тандар тамт байх байтугай гэв. Үүнийг альдаад тэр тэдэнд гар хажуугаа үжүүлэв. Шайнарын эзнийг хараад ихэд баярлав Есүс тайд тэдэнд "Амарамглан та нарт тамт байх байтугай. Эцэг намайг игээсний адил би бас та нарыг игэн" гэв. Үүнийг айтад тэр тэдэн рүү үрлэн ариун сүнсийг хүлээн авагтун. Та нарыг хэний нүглийг үүслэн тэд үүслагдан. Та нарыг хэний нүглийг үл үүслэн тэд үл үүслэгдэх бүлэн гэж хэлдэв. Эзний үг. Христ минь сааш алмагтаал тань байх болтугай. Сэмэцгэн үү? За өнөөдөр харин спонгирсэн барийн өдөр байна тийм. Тэгээд 아룡 선수 뭐 지루할 야지 볼록해 ариунс бууж ирээд өнөөдөр нэгдүгээр үнэлгээс сүнсэн тий сая нарын ариун сүнс рүү дүүрэн болоод зөрөгтэй болсон. Тэгээд гарч яваад хүмүүст Есүс Тэнгэр бурааны тухай, Тэнгэр бүрээс агуу үрсийн тухай түнэгэлсэн. Тийм Есүсийн тухай. Тийм. За, тийм ариун сүнс танартай хамт байна уу? Байна уу? Харийг хүлээгүй юу? Харийн сүнс бирэнд хамт байна уу хаггүй юу? Үнийг яаж мэдэх вэ? Гинэ харийг хэлээр ярьж чадвал бирэнд харийн сүнс байна гэж бодох бодох уу? Та, харийн сүнс гэвэл Есүс тийм адил 땡겨부른 다질 땡기를 부랑 벤디 티모치아스 헤제치 한 참하고 байдаг тий хэжээч хаанч хинч хамаагүй үстэй хамт байдаг тийм ээ за тэгвэл бидэнтэй хамт байна тий харин түн та яаж үржиж байна вэ энд хамт энэ үнт хамт тий Тийм. Жишээ нь бодож үзээрэй. Хүн бас адилхан. Ямар нэг хүн бидэнтэй хамт хажууд байсан ч бид түүнийг тахгүй байваа. Түнтэй харьж үтэй бэн гэж хэлж чадахгүй. Үгүй тийм. Ерөөс түнд ярьдаггүй, харддаггүй. Тэгвэл түнтэй энэ адилхан газарт байсан ч ямар ч хамаагүй хүн байна. Тийм ариунс бас үүнд хадил бидэнтэй хамт байсанд бид түүнээс сонсохыг хүсдэггүй байвал бид түүнээс яаж ивэл тийм юм авах вэ? Тэмээ. Тийм учраас бид бидэнтэй аль хэдийн хамт байгаа Тэнгэр бүрэн ариунснээс сонсхийн тулд түнээс ивэл авах хүлэн авахын тулд бид сэтгэл нэгээд бас түн рүү хандах хэрэгтэй. Тийм. Харах хэрэгтэй. Тэгээ үнийг та нарыг тунгаан бодож үсэрэ нэрэ энэ зариунс бүл бүх дэлхийг газар дэлхийг бүтэнгэр дэлхийг бүтээсэн тэр нэг нь хайрт нэг нь бидэнтэй хамт байгаа биднийг сонсож байна бидэнд ийм том ивэл үгүмж байна. Харин бид ийм боломжтой байсан ч үнийг үнд анхаарахгүй бол энэ тамиан бол тийм. Тэгээд одоо аль хэдийн хамт байгаа ариун сүнс тийм үүсэх цаг авцгаая. Тэгээ нэг хоёр дуу дулаад тэгээ чимээгүй ариун сүнс наатай хамт байгааг Nachthinten.